นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ มีขันติความสดขนในใจของตนมียามความเพียปพยายามอยเสมอตลอดไปทัศนาความเชื่อให้มีอยู่ในใจของตนตลอดไปปัญญาอันจริงที่เรารู้สึกตัวว่า ใดใดทุกอย่างให้เรานึกถึงว่าเราทำความดีต้องได้รับผลความสุขเราทำความชั่วต้องได้รับผลแห่งความทุกข์ ก็การในใจอันนี้เรีเรื่องปัญญา ให้เราตรวจดอ่าน าาพยย അനുമാനം സ ഹ ാ യ ി യ ാในชีวิตนี้เราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามใจกันอันนู้กคนเราที่เกิดเป็นสัตว์ไม่ได้ทำความดีอะไรเกิดเป็นเปรตเป็นผี ม่ได้ทำความดีอะไรสักอย่างตัวเป็นเทวดาเทวดาก็ตามใจนี่เปความเพ้อเพลินล่าเริงสนุกสนานอยู่จนตลอดกันไป ไม่ได้ทำผลประโยชน์ความดี เราที่เป็นมนุษย์จยู่้เวลาปัจจุบันนี้เองความมีจะเกิดขึ้นได้เราก็เป็นมนุษย์ความชั่วจะเกิดขึ้นได้เราก็เป็นมนุษย์วันเดียวนี้ร่างกายนี้เป็นมนุษย์ใจน้องเราก็รู้สึกว่าตนของตนเป็นมนุษย์ ดูเรื่องเวลาแบบเดนี้ให้เราทุกคนส่งคิดอ่านตนของตนอยู่เสมอว่าการเด็กมันแปลว่าผลประโยชน์ความดีจะเกิดขึ้นแน่ใจของตนทุกทุกคนตลอดไปในชีวิตนี่อยากให้เราทุกคนจงคิดอ่านดูเสมอว่า เราทำการงานอะไรทุกหายนั้นเป็นของบริหารรายกนเองรางกายอันนี้มันไม่ยั่งยืนถาวรร่างกายอันนี้มีหน้าที่มันจะลุกชุดลงลงไป ถึงแก่ความตายกนั่นเอง เนี่ยให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าการทำคามดีหรือว่ามันเป็นประโยชน์เป็นผลเป็นสมบัติของใจตลอดไปสิ่งนี้มันมีการหายในชีวิตของตนจนผลที่สุดตัวเราทุกคนความดีมันมาก cửa cứ liệu này chạy khỏi tội thầy thân ác trình hòa số thành thành tốt cả nên thành khoảng lầu số lâu quân hành kỳ tư trần trị bằng già lễ thầy hoàng tu hoàng dục và trời đời tờ tuần phóng tự เดี๋ยวนี้เราสำรวจเองวันนี้แต่จงใพัฒนาปัญญาตั้งใจเพิ่มความดีให้เป็นจิตของตนตลอดไปเถิดเราเกิดเป็นันุษย์แล้วเราตพิ่งเกิดมาแล้วตั้งแต่อันเนกชา บางที่ก็เพิ่มความชั่วให้เกิดอีก แล้วการทานส้ชีวิตของตนบางทีเราเรมบางทีให้ิของเราตลอดสันมาในชีวิตความดีความชั่วทังสอมันไม่มีการหมายอยู่ในใจของทุกคนนั่นเองเรารู้จักว่า จิตของเราสูญญาจิตของเราเกิดความผิดพลาดจิตของเราเกิดความลำบากจิตของเรานั่นเองไม่มีตัณหาแม้การที่จะทำความดีให้เจริญให้ดีต่อตนอันนั้นเป็นแนวว่า โทษที่มาช่วยโทษที่ตนของตนเองได้ทำมาช่วไปแล้วความชั่วมันบันดาลบันดารให้ตัวเราเกิดความผิดพลาดทันทีในใจของตนวาระใดที่ตนของตน เกิดความยินดีและเกิดความพอใจในการที่จะทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยวัตถุสิ่งของปัจจัยในใจทีนนั้นว่าละนั้นถ้านั้นแปลว่า คือบุญกุศลของคนที่สะสมมาไว้แล้ว จำแม่ได้เมตตาวันรนมานาให้จิตของเราเกิดที่ิดได้ยินดีพอใจไม่ที่จะทำความดีของตนต่อไปให้รู้ได้ว่าลักษณะอย่างนี้บุญเกิดขึ้นแล้ว ตนความเป็นอยู่ทุกวันในชีวิตของตนในยามปับนนี้อันชีวิตของเราต่อไปไปข้างหน้าในที่การเกิดมาปับนนี้ใครรู้จะไปว่าตัวของเราจะอายุยืนยาวไปต่อไรไม่รู้แต่นั้น अ न นนा य ी अवसरों पर क า य ों क ि अल्लाह रावणमाती के प ् र ต न ् न ों तथा पाई करवा क म ोอายุในสังขารร่างกายจะได้เป็นผลประโยชน์เป็นมงคลความสุขของตนต่อไปภาย้างหน้าหน้าที่โยของเรายังเีิว ต่อไปในโลกหลายภพชาติการเกิดต่อไปมานาเราไม่รู้จะเรียกวชีวิตไอ้ป่าชั่วปัญาชีวิตนั้นต้องเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เป็นสัตว์ไปสู่นรกชีวิตและที่ความรู้ความมีความรู้ ชีวิตนั้นเราต้องเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอันนี้เวาในการเกิดของเราอนาคตต่อไปมาทุกทุกคนนั้นเองในเวลาวันเดียวนี้ความมีมันมีอยู่ในใจของเราความชั่วมันมีอยู่ในใจของพวกเรา ความมีกับความชั่วทั้งสอง มันเป็นมรดกเป็นสมบัติของใจอยู่ตลอดไปสิ่งนี้ในชีวิตของตัวเราทุกทุกคนที่เป็นอยู่ในโลกในเวลาปัจจุบันนี้เช่นตัวเราไปสู่สวรรค์ความดีในขณะได้รับผลเป็นเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับอันเราไม่ทำให้โลก ความรู้ใครชนะได้เป็นเวทเป็นสีไปตกนรกเป็นสัตว์ที่เยอะนามอันนี้ม่ได้ว่าชีวิตที่การเกิดในโลกต้องเป็นัวอย่างนี้ตลอดไปให้ที่ถามว่าเราที่นี้วันเดียวนี้ศาสนาของพุทธยังมีอยู่สินห้ายังมีอยู่ สินแปดยังมีอยู่สินสิบยังมีอยู่สินสองร้อยยี่สิบเจ็ดยังมีอยู่สินนอกความีโมยังมีอยู่ในโลกเราทุกคนควรที่อ่านว่าตัวของเราการนับเลขการเจริญรักษาสิ่งของตน เป็นผลประโยชน์ความอีแหงอีกของเราตลอดไปเป็นนี้นี้เราทุกคนสงคิดอ่านว่าสมบัติของจิตสมบัติของจิตได้แก่อะไรวันนี้ว่าอาหอนแต่ว่าเป็นเรื่องรุ่นผลเป็นเรื่องบางคนบางการ ให้เป็นจของเกิดเป็นรูปที่สวยงามทั้งสิ้นเปลยเป็นสีอันนั้นเรียกว่าความโชคบังกาให้เราได้รับผลแห่งความทุกข์ปราศจากตลอดไปสิ่งนี้นี่ะให้เราทุกคนจงที่อ่นใช้ยิญาความเย็นพยายาม ทำความดีของตนตลอดไปได้เจ็ดล้านจงสร้างใจมีอันตีความอดทนต่อไปเป็นนี้ในชีวิตของตนจึงจะเป็นผลก็สูงแต่มากที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วในเวลาแบบเดี๋ยวนี้ตรงที่ทางแห่งนี้ Đây các hạ vào xưa thì cho và hồi phút thế cho đến khu nghi ta tạo thành lại này lúc liên quan tất cả quay chỉ có phấn thản thì chỉ có phấn thản và chúa có cả anh nghĩ hãy là một quần tổ chức hạ nên dạy cũng được ให้เป็นคนมาให้เป็นคนในใจให้เป็นคนตั้งใจให้เปนคนมีทักษะขอโทษให้เป็นคนผู้มีปัญญาให้คนรู้จักาวว่านรกมีสวรรค์มความสุขมีความทุข ของข้าตายในโลกเป็นเปรตแล้วนี่เรื่องความทุกข์เกิดขึ้นตลอดไปเป็นตาเกิดสามมีความทุกข์ตลอดไปเป็นมนุษย์มีความสุขและความทุกข์ปาปนกันไปตลอดเป็นนี้เป็นเทวดามีความสุขอย่างเดียว jumlah ini dekat ini ini sampai kerokan pada ini ataupun kerokan anak masuk pakai selai kuasa berini mau dimana elok ini ini kini penyelok nak sampai kini diberikan kesalahan कार्यक्रम स ् थ ा่ में पहले यहाँ के प ा न น तो ना खंड हुआ कमला hơn về ความดีหน้าที่ของเราต้องเป็นเทวนุ่ยเป็นสิ่งของนุ่ยเป็นเทวดาขันเราเพิ่มความรู้หน้าที่ของเราต้องไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉาน นานเท่าไรเพื่อได้มาเป็นมนุษย์ให้เราใช้ปัญญาวิจารณพิจารณาในตนของตนทุกคนองค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จักตามสถ้งหายในโลกบางเพื่อไหวไปมาประการใดใดทุกเจ้าองค์ที่ไดที่บอกหนทางอันนี้ไปนรกอันนี้ไปสวรรค์ นี้ไปเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้เรียกว่าตัวของเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วในเวลาปัจจุบันนี้งที่อ่านเพเ่มแตความดีอย่าไปเพิ่มความชั่วประการใดจึงได้ขึ้นชื่วาตัวเราผู้มีปัญญาความฉลาดรักษาตัวของ ิ่งนี้จึงจะเป็นผลผู้ได้ความคิดอ่านเพื่อเราประโยชน์คุณผลให้เกิดจิตของตนผลที่สุดผลใจชนะจะสำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยเจ้าต่อไปไม่เกี่ยวข้องในการเกิดในโลกอีกต่อไปเพราะการ มีให้เราทุกคนใช้ความคิดใช้ความอ่านอย่าไปดูเฉยอย่าไปนอนนั่งตามสบายใจอย่าไปยิ้มยิ้มแล้วเฉยไม่ตข้ออะไรตัวเราเป็นเองมีหน้าที่มุญจะเกิดขึ้นหน้าที่จะวางเกิดขึ้นในจิตของตนตลอดไปสิ่งนี้ เพราะฉะนั้นอาตมาได้เตือน จังให้มีขันติความรู้ตนให้มีวิริยความเพียรปัญญาให้มีนัตตาความเชื่อให้มีวัญญาความกระกระรู้อาตวะว่าเราเป็นมนุษย์หน้าที่จะเพิ่มความมีกระต่อไปเป็งนี้จึงได้ขึ้นชั่วตัวเราเป็นผู้มีความคิดความอ่าน เพิ่มความดีให้จิตของตนตลอดไปถึงนี้เราจึงจะเป็นคนผู้ได้ความดีในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นอาตมาได้เตือนแล้วให้การงใจของตนทุกคนนั้นเกิดอายุวัตโกอายุวัตโกอายุวัตโกอายุวัตโกอายุวัต โกวันวัตโกสุขวัตโกสุสัพพาอริวัตกาธรรมวัตกาอิวัตกาเอกวัตกาอรวัตกาวันวัตกาสุขวัตกาโกสุสัพพาอายุวันโลสุขังภาลังนานี้